פרק ל"ב: ויהי בשתי עשרה שנה, בשני עשר חודש, באחד לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שא קינה על פרעה מלך מצרים, ואמרת אליו, כפיר גויים נדמת, ואתה קטנים בימים, ותגח בנהרותיך, ותדלח מים ברגליך, ותרפוס נהרותם. כה אמר אדוני אלוהים, ופרסתי עליך את רשתי בקהל עמים רבים, והעלוך בחרמי, ונטשתיך בארץ, על פני השדה אטילך, והשכמתי עליך כל עוף השמים, והשבעתי ממך חיית כל הארץ. ונתתי את בשרך על ההרים, ומילאתי הגאיות רמותיך, והשקיתי ארץ צפתך מדמך אל ההרים, ואפיקים ימלאון ממכה. וכיסיתי בכבותך שמים, והגדרתי את כוכביהם. שמש בענן אחסנו, וירח לא יאיר אורו. כל מאורי אור בשמיים אקדירם עליך, ונתתי חושך על ארצך, נאום אדוני אלוהים. והכעסתי לב עמים רבים, בהביאי שברך בגויים, על ארצות אשר לא ידעתם. והשימותי עליך עמים רבים, ומלכיהם יסערו עליך סער, בעופפי חרבי על פניהם, וחרדו לרגעים איש לנפשו ביום מפלתך. כי כה אמר אדוני אלוהים, חרב מלך בבל תבואך, בחרבות גיבורים אפיל המונך, עריצי גויים כולם, ושדדו את גאון מצרים, ונשמד כל המונה. והאבדתי את כל בהמתה מעל מים רבים, ולא תדלחם רגל אדם עוד. ופרסות בהמה לא תדלחם, אז אשקיע ממיהם, ונהרותם כשמן אוליך, נאום אדוני אלוהים. בתיתי את ארץ מצרים שממה ונשמה, ארץ ממלואה, והכותי את כל יושבי בה, וידעו כי אני אדוני. כי נא היא וכוננוה, בנות הגויים תכוננה אותה, על מצרים ועל כל המונה, תכוננה אותה נאום אדוני אלוהים. ויהי בשתי עשרה שנה בחמישה עשר לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, נהה על המון מצרים והורידהו, אותה ובנות גויים אדירים אל ארץ תחתיות, את יורדבור. ממי נעמת? רדה והושכבה את ערלים, בתוך חללי חרב יפולו, חרב ניתנה, משכו אותה וכל המוניה. ידברו לו אלה גיבורים מתוך שאול את עוזריו. ירדו, שכבו הערלים חללי חרב. שם אשור וכל קהלה, סביבותיו קברותיו, כולם חללים הנופלים בחרב. אשר ניתנו קברותיה בירכי תבור, ויהי כהלך סביבות קבורתה, כולם חללים נופלים בערב, אשר נתנו חיתית בארץ חיים. שם עלם וכל המונה, סביבות קבורתה, כולם חללים הנופלים בחרב, אשר ירדו ערלים אל ארץ תחתיות, אשר נתנו חיתתם בארץ חיים, ויישאו כלימתם את יור דבור. בתוך חללים נתנו משכב לה, בכל המונה, סביבותיו קברותיה, כולם ערלים חללי חרב, כי ניתן חיתתם בארץ חיים, ויישאו כלימתם את יור דבור, בתוך חללים ניתן. שם משך תובל וכל המונה, סביבותיו קברותיה, כולם ערלים מחוללי חרב, כי נתנו חיתתם בארץ חיים. ולא ישכבו את גיבורים, נופלים מערלים, אשר ירדו שאול בכלי מלחמתם, וייתנו את חרבותם תחת ראשיהם, ותהי עוונותם על עצמותם, כי חיתית גיבורים בארץ חיים. ואתה בתוך ערלים תישבר, ותשכב את חללי חרב. שמע אדום, מלכיה וכל נשיאיה, אשר ניתנו בגבורתם את חללי חרב, המה את ערלים ישכבו, ואת יורד דבור. שמה נסיכי צפון כולם וכל צידוני אשר ירדו את חללים בחיתתם מגבורתם בושים וישכבו ערלים את חללי חרב ויישאו כלימתם את יור דבור. אותם יראה פרעה וניחם על כל המונו חללי חרב פרעה וכל חילו, נאום אדוני אלוהים. כי נתתי את חיתיתי בארץ חיים, והושכב בתוך ערלים את חללי חרב פרעה וכל המונו, נאום אדוני אלוהים.